Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Շարունակվում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները։ Ինչքան աշնանացան է կատարվել Քաշաթաղի շրջանում։ Ադրբեջանը սադրանքներով է պատասխանում ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հայտարարությանը։ Թուրքիան պետք է հեռու մնա Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացից իրանական հետախուզությունը հաստատել է, որ իսլամական ահաբեկիչների խմբավորումից նավթը հասնում է Թուրքիա։ Սիրո մասին ֆիլմը ներկայացվել է Մոսկովյան հանրությանը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 600 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հրանոթներից, ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 6000 գրակոց։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը կիրառել է նաև TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Բացի հրադադարի ռեժիմի վերոնշված խախտումներից, շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը ձեռնարկել է մի շարք հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, որոնք պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումների կողմից ձեռնարկված գործողությունների արդյունքում կանխվել են։ Հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանական քարոշչությունը փորձելով պարտակել սեփական զինուժում արկա կորուսներն ու իրենց բարոյալքված զինուժի մարտական ոգին բարձրացնելու համար Տարածել է ճակերտներում ասած իրենց հաղթական գործողությունների մասին տեսագրություն, չմոռանալով նշել, որ այդ հրետանային հարվածների հետևանքով պաշտպանության բանակում կան բազմաթիվ զոհեր, մասնավորապես հիշատակելով բանակի Լեռնահարաձկային դիվիզիայի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Ջալալ Հարությունյանի անունը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է տվյալ հրապարակման իրականության հետ ոչ մի կապ չունենալու մասին։ Գնդապետ Ջալալ Հարությունյանն իր աշխատասենյակում է եւ հաջողությամբ կատարում է իր արժեվ դրված խնդիրները։ Ուղակի ադրբեջանական քարոզիչները դեռևս գտնվում են հազար ու մի գիշեր հեքիաթի ազդեցության տակ եւ հերթական անգամ փորձում են ցանկալին ներկայացնել իրականության փոխարեն։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում շարունակվում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի ոլորտն այսական ոլորտներից է, որտեղ 2016 թվականի պետական բյուջեն ոչ միայն չի կրճատվել, այլ 8%-ով աճել է 2015 թվականի համեմատությամբ եւ կազմում է մոտ 1 միլիարդ 934 միլիոն դրամ։ Այս գումարի մի մասը կողմի 1242 աշխատակցի աշխատավարձերին, մի մասով կհատուցվեն սպառված էլեկտրակայանի ծախսերը, ինչպես նաեւ հարգային պարտավորությունները։ Ֆինանսական միջոցների մի մասով պետական աջակցություն կցուցաբերվի նախարարության ենթակազմում օգտագործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին Արցախի ձայներ փակbaşնի դիրական ընկերությանը։ Անդորում Արցախի ձայների ծախսերը 2015 թվականի համեմատությամբ կրճատվել են 3 միլիոնով, իսկ 1 միլիոնով էլ կկրճատվեն Շարլազնավուրի անվան արվեստի կենտրոնի ծախսերը։ Շուրջ 102 միլիոն դրամ գալիք տարի նախարարությունը կողի մշակութային ծրագրերի իրականացմանը 12 ուղղություններով մասնավորապես կենտրոնացված հյուրախաղերի, մշակութային ժառանգության պահպանման եւ մշակութային ինքնության վերարտադրության, տոնական եւ հիշատակի միջոցառումների, շնորհալի եւ տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման, լղաշրջաների մշակույթի զարգացման, ինչպես նաեւ թանգարանային գործի զարգացման նպատակով։ Նախատեսված են նաեւ նոր ծրագրեր մշակութային դաշտի մոնիտորինգ եւ վերլուծություն եւ մեթոդական եւ մասնագիտական օգնություն։ 2016 թվականի նոր ծրագրերի շարքում նախարարությունը կհամալերի շրջկենտրոններում պատմության թանգարանները հիմնական ուշադրությունը դնելով Շուշիի պատմության թանգարանի վրա։ Իդեպ падգամավորները հետաքրքրվեցին Ստեփանակերտի պատմահերգրագիտական թանգարանի շենքի ճակատագրով։ Այս հարցում նախարարը նորություն չուներ, տեղեկացրեց, որ Արցախի գլխավոր թանգարանի շենքի եւ հարակից տարածքի վերանորոգման ու բարեկարգման նախագիծը կազմված է, սակայն առայժմ անհրաժեշտ միջոցները չկան գործը սկսելու համար։ Նույն ճակատագիրն ունի նաև Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնի շենքը։ Նախագիծը վաղուց կազմված է, սակայն շենքը իր հովանավորն առայժմ չի գտել, իսկ պետական միջոցները բավարար չեն ծրագրի մեկնարկի համար։ Իսկ մինչ այդ բեմադրությունների համար կօգտագործեն եղած հնարավորությունները։ Աշխատանքներ են տարվում մշակույթի երիտասարդության կենտրոնի փոքրիկ դահլիճը թատրոնի համար հարմարեցնելու եւ ժամանակավոր այնտեղ գործունեությունը կազմակերպելու նպատակով 2016-ին նոր ստեղծագործությունների եբեմադրությունների համար նախատեսված բյուջեն կազմում է 19 միլիոն դրամ ընդհանուր նոր ստեղծագործությունների եւ նախագծեր ուղղության մեջ է, որի մեջ մտնում են նաեւ նոր բեմադրությունները։ Իդեպ Ստեփանակերտի մշակութային կյանքում մեծ փոփոխություն է սպասվում 5 օկտեմբեր շենքի տեղում նոր մշակութային համալիրի կառուցմամբ, որի հովանավորը Արցախում արդեն զգալի ներդրումներ կատարած բարերար Սամվել Կարապետյանն է։ Այս շինության նախագիծը նույնպես կազմված է, սակայն ի տարբերություն թատրոնի ու թանգարանի շենքերին, համալիրի կառուցման աշխատանքի մեկնարկն արդեն հստակ է։ Շինարարությունը կսկսվի մոտակա օրերին որտեղ լինելու եւ մեծ դահլիճ եւ երիտասարդական կենտրոն եւ երեխաների համար մանկական կենտրոն եւ բազմաթիվ այլ հնարավորություններ։ Բելալալայան այսօր Քաշաթաղի շրջանում նախատեսված էր 15000 հեկտար աշնանացան կատարել։ Հերախոսակապով հաղորդում է մեր աստարաստիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրկոյանը։ Ձմերն արդեն մտավ իր իրավունքների մեջ Սակայն Քաշաթաղի շրջանում նոյեմբերի վերջին օրերի եղանակային բարենպաստ պայմանները հնարավորություն տվեցին, որ հողօգտագործողները հնարավորինս շատ ցանկ կատարեին։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի ու վարչան տվյալներով Դեկտեմբերի 4-ի դրությամբ շրջանի հարավային Եմիջին թևի 31 կամակների տարածքներում ընդհանուր կատարվել է 14090 հեկտար հերկ, որից 2400-ը պետական պաուստային ֆոնդի հողատարածքներում։ Ընդհանուր կատարվել է 11995 հեկտար ցանք, որից 2400-ը պետական պաուստային ֆոնդի տարածքներում։ Համայնքներին պատկանող վարելահողերում ընդհանուր ցանվել է 7615 հեկտար ծորեն և 4440 հեկտար գարի։ Հարավային քաղաքային համայնքներից ամենաշատ ցանք 1200 հեկտար կատարվել է Կովսականում, Միշնավանում կատարվել է 200 հեկտար ծորենի եւ նույնքան կարուցանք, իսկ Որոտանում 480 հեկտար ծորենի եւ 230 հեկտար կարուցանք։ Գյուղական համայնքներից ամենաշատ երկու ցանք 600 հեկտար ծորեն եւ 300 հեկտար կարի կատարվել է Իշխանաձորում։ 800-ական հեկտար հերկ են կատարել Արտվաշենու ու Հայկազյանի գյուղական համայնքների օղատարածներում։ Արտվաշենում ներկաս ամբողջ տարածքում կատարվել է 500 հեկտար ծորենը եւ 300 հեկտար կառուցանք։ Հայկազյանում իրականացվել է 450 հեկտար ծորենը եւ 350 հեկտար կարու աշնանացան։ Աշնանացանի աշխատանքներն առայժմ ընդհատվել են տեղացած առատյան պատճառով։ Բարելատաշտերում աշխատել են 100-ից ավելի տրակտորներ, որոնց մի մասը բերվել է հարևան Սյունիքի մարզից։ Խաշատարի վարչան պետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ աշնանացանին զուգահեռ իրականացվել է նաև պայքար մտնանման կրծողների ու այլ վնասատուների դեմ։ Հացատիկի սերմացույի ու դիզ բարելիքի խնդիրը լուծված է։ Մնում է, որ եղանակային պայմանները փոխվեն եւ օժանդակեն հողօգտագործողին։ ԼՂ ազգային ժողովում դեկտեմբերի 4-ին անց է կացվել խորհրդարանական դիվանագիտությունը եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը թեմայով պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանասյանի բաց դասախոսությունը падգամավորական կազմի խորհրդարանի աշխատակազմի ու արտաքին գործերի նախարարության պատասխանատուների համար։ Ընդգծելով միջազգային գործընթացներում խորհրդարանական դիվանագիտության աճող դերը, Ալեքսանդր Մանասյանը մասնավորապես նշել է, որ գլոբալացման պայմաններում արտաքին քաղաքականությունը դադարել է մեկի կամ իշխանական փոքր խմբի իրավասության դաշտի տակ լինել միայն։ Աճում է այլ գործոնների դերը, որոնց թվում են փորձագիտական համայնքը, ժողովրդական ու խորհրդարանական դիվանագիտությունը եւ այս սանդղակում ամենաբարձր տեղը գրավող պաշտոնական տեսակետը իդեմս հանրապետության նախագահի Սրանք բոլորովին այլ դաշտեր են, ունեն ազատության տարբեր աստիճաններ ու ընդգրկում են միանգամայն տարբեր լսարաններ։ Եվ արտաքին քաղաքականություն զավալող պետությունը պետք է կարողանա այդ դաշտերն արդյունավետ կերպով օգտագործել ընդհանուր քաղաքական խնդիրների լուծման համար, ընդգծել է Ալեքսանդր Մանասյանը։ Նշելով նաև վերջին ժամանակներում փորձագիտական համայնքի ազդեցության շրջանակների ընդլայնման իրողությունը, պրոֆեսոր Մանասյանը կարևորել է փորձագետների ու խորհրդարանականների միջև մշտական կապի ու խորհրդատվությունների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով պրոֆեսոր Մանասյանին հետաքրքիր ու ընդգրկուն բանախոսության համար ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ նման հանդիպումները 6-րդ գումարման խորհրդարանի падգամավորական կազմի համար շարունակական կլինեն։ Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը ներկաների անունից շնորհավորել է պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանասյանին ծննդյան 75-ամյակի կապակցությամբ, մաղթել գիտական ու ստեղծագործական նոր հաջողություններ եւ ապարգևատրել նրան ԼՂՀ ազգային ժողովի պատվոգրով եւ հուշամեդալով։ Բաց դասախոսությանը ներկա էին նաև ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Արցախի պետհամասարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերին ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը նվազեցնում է լարվածությունը սահմանին եւ հրաժարվում սադրանքներից։ Սակայն գագաթնաժողովում ընդունված հայտարարությունից հետո կրկին մեծացնում լարվածությունն ու այդ կերպ պատասխանում հայտարարությանը։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բելգրադում լրագրողների հետ զրույցում։ Անդրադառնալով դեկտեմբերի 4-ի գիշերը Ադրբեջանի կողմից դիվերսիայի հերթական փորձին, որի հետ մղման ժամանակ հերոսաբար զոհվել է Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող։ Երանախագահների հետ հանդիպան ժամանակ ասել են, որ ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը թուլացնում է լարվածությունը սահմանին, եւ երբ հայտարարությունն ընդունվում է, անմիջապես հետևում է լարվածության աճ։ Երանախագահները կոչ են անում զերծ մնալ ուժի կիրառումից, լարվածությունից, խաղաղ ճանապարհով կարգավորել հարաբերությունները եւ Ադրբեջանն այդպես է պատասխանում այդ հայտարարությանը։ Հայաստանը վերահաստատում է իր հանձնառությունը խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով գնալ հիմնախնդրի կարգավորմանը, ինչպես եւ կոչ են անում երանախագահները միջազգային հանրությունը, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եթե Թուրքիան իրոք ցանկանում է նպաստել խնդրի կարգավորմանը, ապա պետք է հեռու մնա բանակցային գործընթացից։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավուտօղլուի հայտարարությանը։ Թուրքիայի վարչապետն Ադրբեջան այսի ընթացքում դեկտեմբերի 4-ին անդրադարձել էր Կովկասում խաղաղություն հաստատելու Թուրքիայի ջանքերին եւ նշել, թե իրենք մշտապես եղել են եւ լինելու են եղբայրական Ադրբեջանի հողերը հետ ստանալու հարցում Ադրբեջանի կողքին։ Մեջբերում եմ Մի կոչ էլ Հայաստանին եմ ուղում։ Եթե վերադարձնեք ձեզ չպատկանող հողերը, ապա կընդգրկվեք Թուրքիա-Ադրբեջան Թբիլիսի խմբի մեջ։ Մենք ոչ ոքի նկատմամբ ճշնամական դիրքորոշում չունենք, սակայն Ղարաբաղի հարցում մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Թուրքիան ցանկանում է ողջ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել։ Թուրքիան երբեք կողմ չի եղել մեկուսացմանը, ասել է նա. Շարունակում ենք մնալ համոզման, որ եթե Թուրքիան ցանկանում է նպաստել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը, ապա պետք է որքան հնարավոր է հեռու մնա գործընթացից, ասել է Բալայանը։ Իրանական հետախուզությունը լուսանկարել եւ տեսանկարահանել է բոլոր հնարավոր երթուղիները, որոնցով իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումից նավթը հասնում է Թուրքիայի տարածք։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ընդունվող որոշումների նպատակահարմարության հարցերի խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային։ Նրա խոսքով Սիրիայում Իրանցի խորհրդատուները լուսանկարել եւ տեսագրել են հնարավոր բոլոր միջոցները, որոնցով ահաբեկիչների սիրիական նավթով բռնված բեռնատարները հասնում են Թուրքիա։ Շուտով այդ կարևոր նյութերը հանրության սեփականությունը կդառնան, հավելել է Ռեզային։ Ըստ տաս գործակալության նա նաև նշել է, որ եթե Թուրքիայի կառավարությունը տեղեկություն չունի երկիր իսլամական պետության նավթի հասնելու մասին, ապա պատրաստ են տրամադրել այդպիսի տեղեկատվություն։ Կինոտավր 26-րդ կինոփառատոնի դափնեկիր Սիրո մասին ֆիլմը ներկայացվել է Մոսկովյան հանրությանը։ Հավերժ թեմա, ընկալման համար པարզ միջոց եւ նախանձելի դերասանական կազմ Աննա Մելիքյանը հաստատում է երկրի գլխավոր կին ռեժիսորի կոչումը։ Իր ելույթում ռեժիսորը նշել է, որ ֆիլմի մոտիվներով ստեղծվել է ցանոթությունների կայք, եւ այդ ցանցի միջոցով միմյանց գտած 50 զույգի համար ֆիլմի պրեմիերան առաջին ժամադրության վայրն է։ Աննա Մելիքյանի «Սիրո մասին» ֆիլմն արժանացել է Ռուսաստանի կինոտավր 2015-26-րդ բաց փառատոնի գլխավոր մրցանակին։ Ֆիլմը ստացել է նաև կինոքննադատների ժյուրիի մրցանակը։ Սիրո մասին ֆիլմը սիրո թեմայով միավորված նովելների հավաքածու է։ Ֆիլմում նկարահանվել են Ռենատա Լիտվինովան, Եվգենի Ցիգանովը, Վլադիմիր Մաշկովը, Յուլիա Սնեգիրը, Ռավշանա Կուրկովան, Մարիա Շալաևան, Ալեքսանդր Բորտիվը եւ այլոք։ Շատերը համակարծիք են, որ ֆիլմի հանդեպ նման ուշադրությունը կապված է ոչ միայն կինոտավրում առաջին մրցանակը ստանալու, այլև աստղային դերասանական կազմի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ծերումների եղանակ վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ բարևելանք համի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 5 աստիճան։ Տաքություն։